Yarbe ye ye ye ye yo. Yarbe ye ye ye ye yo. So bolo di tama boni yem. So bolo di tama boni yem. So bolo di tama boni yem. So bolo di tama boni yem. Kuku adi tama boni yem. So bolo di tama boni yem. Kuku adi tama boni yem. So bolo di tama boni yem. Yarbe ye ye. ebe ye ye ye nye yo so gboro ọdịtama gbọniyem so gboro ọdịtama gbọniyem kuku wọ ọdịtama gbọniyem